Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes ceturtdienā 16. decembrī. Arvien vairāk un vairāk tuvojamies Ziemassvētkiem, Kristus dzimšanas svētkiem un mums lasījumi arvien vairāk un vairāk pievērš uzmanību tad, tam, kas ir gaidāms šajos svētkos. Mēs tādā intensīvākā periodā, var teikt, ieiesim rīt, jo sākot ar 17. Eh, datumu, tad eh, baznīca tā eh, daudz aktīvāk mums pievērš uzmanību Jēzus dzimšanai, Jēzus nākšanai pasaulē, kurai pateicoties, tad mēs visi varam iemantot pestīšanu un mūžīgo dzīvi. Šodien arī piedāvāju, tad kā ierasts, <clears throat> ieklausieties tās katras dienas svēto rakstu lasījumos, ko mums piedāvā liturģija un mēģināt tad arī pārdomāt, ko mums šie vārdi var nozīmēt šodien, mēs, kā mēs tos varam saprast, kas ir tas, uz ko mūs mudina liturģija. Un šodien mēs varam lasīt fragmentu no pravieša izseja grāmatas 54. nodaļas un no Lūkas evaņģēlija 7. nodaļas. Mēs šo nodaļu esam lasījuši vairāk kār dažādus fragmentus, gan to, kā Jānis sūta savus mācekļus pie Jēzus. Šodien varēsim lasīt fragmenta turpinājumu, kas notiek uh, pēc tam, kad um, Jāņa mācekļi aiziet prom no Jēzus, ko Jēzus saka par Jāni Kristītāju. Mēs arī lasījām tad fragmentu dažus pantus tālāk no tās vietas, kur mēs šodien beigsim lasīt, jo mēs lasījām tad, kā Jēzus saka, ka lūk, Jānis Kristītājs un Jēzus ir kā šie bērni, kas uz ielas uh, spēlē prieka dziesmas, spēlē raudu dziesmas, bet cilvēki nec priecājas, nec raud. Ja, un tad Jāni Kristītāju, Jāni Kristītāju apšaubīja viņa autentiskumu, jo viņš, lūk, nēda un nedzēra, dzīvoja tuksnesī, savukārt tad par Jēzu saka, lūk, ēdājs un dzērājs, atkal nav labi. Ja, tad varēsim iepazīt, ko Jēzus pats domā par Jāni Kristītāju un Eh, ceru arī klausītājus tavu iesaistīšanos, eh, taviem komentāriem, taviem jautājumiem, tavu dalīšanos, kā tevi uzrunā eh, adventa laika liturģija, kā uzrunā šie svēto rakstu fragmenti, kurus mēs lasām, varbūt tu esi lasījis kādu komentāru mieram tuvu, vai arī tu esi dzirdējis kādu sprediķi, tad droši vari zvanīt uz ēteru uz numuru 679 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 272 vai arī rakstīt e-pastu uz studijāt rml.lv. Priecāšos tad dzirdēt arī tavu dalīšanos par to, kas tevi uzrunā un kā Dievs pieskaras tavai sirdī. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, 9 un 8 minūtes 4. 16. decembrī ceru klausītāju uz tavu iesaisti eh, raidījumā priestera katehēze. Šodien aicinu pievērst uzmanību pravieša Isaja grāmatas 54. nodaļas 7. līdz 10. pantam, kuru mums piedāvā lasīt liturģija šodien, un eh, šajā Eh, šajos vārdos tad eh, kungs uzrunā Izraēļa tautu, kā jau sacīja, tad eh, sākot ar 40. nodaļu, praviešu izsaļa grāmatas autors ir cits un arī auditorija ir cita, jo šīs nodaļas ir pierakstītas vai nu trimdes laikā jau pēc trimdes, un tātad tiek uzrunāta tā Izrēļa tauta, kas ir izsūtīta trimdā, kas uh, Eh, ir eh, aizvesti gūstā, kuri nevar eh, mājot savā zemē. Un Dievs tad saka šai tautas daļai, uz mazu brītiņu es tevi biju atstājis, bet ar lielu mīlestību tevi atkal ņemšu pie sevis. Dusmu brīdī uz īsu laiciņu no tevis es noslēpu savu vaigu, bet apžēloju tevi mūžīgā mīlestībā, saka kungs savs atpestītājs – Es daru tāpat kā noāsa dienās, kad viņam zvērēju, ka noāsa plūdi vairs nenāks pār zemi. Tā tagad es zvēru, ka nedusmošos uz tevi un tevi vairs nebāršu, jo kalni var atkāpties un pakalni nodrebēt, tomēr mana žēlastība neatkāpsies no tevis un mana miera derība netiks lausta, saka kungs tavs apžēlotājs. Un eh, kas ir interesanti, ka uh, ja mēs lasītu visu šo 54. nodaļu, tad mēs eh, redzētu to, ka eh, Dievs uzrunā tautu kā savu, eh, var teikt, sievu, kā savu līgavu, un jau caur šādiem pantiem, arī tad, kur Dievs sevi salīdzina ar vīru un sievas attiecībām, tad Dievs un cilvēka attiecības salīdzina vīru un sievas attiecības, tad mēs arī redzam, ka Dievs pamazām sagatavo nu, cilvēkus vēsturē caur šādiem pravietojumiem, arī uh, atziņai par laulības nešķiramību. Ja, ka tā ir tāda uh, savienība, kuru uh, Dievs uh, izvēl kā apzīmējumu uh, savām attiecībām ar cilvēku. Ka viņš nekad nepametīs cilvēku, ir teikt šajā uh, Eh, šajos pantos, ko mēs lasām, bet ja mēs lasītu pirmos eh, sešus pantus, ja, tad 54. Eh, nodaļā, tad mēs redzētu to, ka Dievam attiecības ar cilvēku ir tikpat nozīmīgas, kā vīram attiecības ar sievu vai sievai attiecības ar vīru. Tātad tādas ļoti tuvas, personiskas attiecības, kurā divi kļūst viens. Un eh, tāpēc arī viss caurīsnībā svētajiem rakstiem eh, Dievs sevi uh, apzīmē kā tādu greizsirdīgu vīru. Un tad uh, tautas neusticība vai tautas pievēršanās elkiem ir uh, pielīdzināma laulības pārkāpšanai. Un uh, arī tad zināmā mērā mēs varam paraudzīties uz uh, saviem grēkiem, uh, uz to, ka mēs eh, grēkojot izvēlamies kaut ko citu, uz, kā, uz ko paļauties, kur meklēt eh, kaut kādu mierinājumu Dieva vietā, ja, ka Dievs nav pirmais, pie kā mēs vēršamies, un eh, tad sanāk, ka mēs apmainam viņu pret kaut ko citu, kas mums iespējams dod kaut kādu uz brīdi lielāku mieru vai lielāku iepriecinājumu, kaut kādu drošības sajūtu, Ja, tad uh, viss, ko mēs aizvietojam, uh, teiksim tā, ar ko mēs aizvietojam Dievu, tad uh, tas kļūst uh, nu, kā tāda laulības pārkāpšana viņa acīs. Un neskatoties uz to, ka, nu, teiksim, arī tīri cilvēciski mums laulības pārkāpšana ir kaut kas tāds, kas ļoti sāpina otru pusi un uh, bieži vien tad arī to ir ļoti, ļoti grūti piedot otram, ka viņš ir bijis e, neusticīgs, tad e, Dievs sevi parāda kā tādu vīru e, sievai, kurš piedod, kurš viņu ņem atpakaļ un kurš parāda tad šo savu mīlestību, kā mēs to lasam arī šodien astotajā vai desmitajā pantā, uh, ja, ka um, Dieva mīlestība viņa nekad neatkāpjās no mums. Te arī teikts, ir kalni un pakalni var atkāpties, ja, bet uh, es uh, no tevis neatņemšu savu žēlastību. Un uh, caur to tad arī izpaužās tas, ka Dievs ir mīlestība un viņš ir uh, mūžīga uh, mīlestība. Viņš, eh, mēs arī varam redzēt šajā fragmentā tādas atsauces uz eh, radīšanas eh, grāmatu, uz pirmo mūzus grāmatu, kur arī pats autors saka līdzīgi kā Noasa dienās, ja, ka Dievs tā kā nožēlo to, ko viņš ir darījis. Te pirmajā mūzus grāmatā, sastās nodaļas, sastajā pantā ir teikts, Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis un viņš savā sirdī uh, ļoti noskuma tad, tad par visiem šiem grēkiem, ko dara cilvēks, bet tad pēc tam astotās nodaļas 21. Eh, un 22. pantā mēs lasām, ka Dievs eh, dod apsolījumu, ka viņš vairs nekad nenolādēs zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām, un es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu, dzīvo, kā es to esmu darījis, kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Tātad Dievs, viņš, viņam tiek piedāvāts, nu, teiksim, šī cilvēciskā tāda arī, nu, attieksme kaut ko nožēlot, ko viņš ir padarījis, vai kaut kādu lēmumu pieņēmis, bet mēs redzam, ka tas arī vienmēr ir uh, Eh, par labu eh, cilvēkam, ka viņš eh, vēl cilvēkam, lai cilvēks būtu laimīgs, lai cilvēks, nu, jā, varētu, varētu būt šajā dieva mīlestības skatienā nemitīgi. Un tāpēc arī viņš saka, es uz īsu brīdi atņēmu no tevis šo savu skatienu, ja es biju tevi atstājis, bet ar lielu mīlestību tevi atkal ņemšu pie sevis. Tad tā atsauce ir uz šo trimdas laiku, ka Dievs bija atstājis uz kādu brīdi tautu, bet tagad viņš viņu ar lielu mīlestību ņems atpakaļ. Un tas arī vispilnīgākā veidā tad izpaužās Kristus misijā. Viņš parāda to, ka Dievs ne tikai grib atjaunot cilvēka uh, nu, tādu stāvokli šeit virs zemes, bet viņš grib dāvāt cilvēkam mūžību un viņš grib dāvāt cilvēkam pats sevi. Tāpēc arī mēs vakar runājām par šo izsaja fragmentu, kur norasojiet debesis taisnīgo un zeme, lai tad uh, dod, uh, jā, tā kā zeme un debesis apvienojās, un tātad uh, Dievs viņš iemiesojas, Jēzus Kristus iemiesojas, kļūst cilvēks, pazemina pats sevi, uh, ja kļūst par radību, tas, kurš ir bezgalīgs, kurš ir visvarens, kļūst par radību, lai mūs paceltu dievišķos augstumos. Ja? Tā ir tāda milzīga žēlistība, milzīga cieņa, kas mums tiek izrādīta, pat eņģeļiem Dievs neko tādu nepiedāvā, kā viņš to piedāvā mums. Tāpēc arī mēs dziedam lieldienu liturģijā laimīgā vaina, ka mēs esam izpelnījušies tādu pestītāju, Un ka šīs eh, vainas dēļ Dievs ne tikai mūsu atjaunotajā stāvoklī, kur būtu bijis Ādams un Ieva, bet viņš mūs paceļ, um, tā iekļauj šajā trīsvienīgā Dieva attiecībās, kur pat Ādams ar Ievu nebija. Iedomājieties, ka jums kāds eh, lūdz piedošanu, ja, bet jūs šo cilvēku ja tā vietā, lai tikai atjaunotu tās attiecības, jūs viņu uh, ieceļat vēl, piemēram, nezinu, pieņemat par savu ģimenes locekli vai iekļaujat savā mantojumā vai tieši tas, tas, ko Dievs tad ar mums arī izdara, sūtot Jēzu šeit virs zemes. Un mēs redzam, cik ļoti cieši tad Ziemassvētku noslēpums, kuru mēs gaidām, ir saistīts arī ar lieldienu noslēpumu. Caur šo tad arī mēs varam, varam uh, pārdomātu to Jēzus misiju, kāpēc tad viņš ir nācis nācis šeit virs zemes. Tātad neliels izsūtījuma brīdis attiecībā pret visu to mīlestību un žēlastību, ko Dievs vēlas dāvāt. 8. pantā tad arī te ir lietots šis vārds apžēlot vai žēlot, un tas ir tāds termins hesed, kuru eh, svētie raksti eh, lieto un kas mums eh, ir īstenībā ļoti svarīgs termins, jo šī, šis vārds apzīmē, mēs to tulkojam kā žēlistību, bet tas apzīmē kaut ko tādu, kas tiek pilnībā dāvāts ehm, bez jebkādiem nopelniem. Jā, tad pilnīgi absolūta nepelnīta laipnība, labvēlība no Dieva puses – Un mēs varam tad pateikties viņam par šo izrādīto labvēlību, par šo iemiesošanos, kuru viņš dara mūsu dēļ, lai parādītu to, cik tūs Dievs vēlas būt cilvēkam. Tāpēc arī Jēzus pirmais brīnums notiek kāzās, ja, ka viņš parāda to, ka lūk, Dievs salaulājas ar cilvēci, ja viņš kļūst viens ar cilvēci, lai cilvēku paceltu dievišķā augstumā, dievišķā cieņā, un tas tad um, uh, ir tāds liela prieka iemesls mums visiem, un uh, kaut kas tāds, ko mēs droši vien arī nekad līdz galam nevarēsim aptvert, bet mēs varam lūgt Dievam žēlastību, lai viņš mums palīdz tad novērtēt uh, šo viņa nepelnīto žēlastību, un to, ka viņa pazemošanās dēļ, viņa kļūšanas par cilvēku dēļ, mēs varam tikt pacelti dievišķā cieņā dievišķā augstumā un tad pārdomāt, ko tas mums nozīmē un ko mēs varam, ja kā mēs varam tad to izdzīvot savā ikdienā, kā mēs varam atbildēt šai žēlastībai, ka mēs tiekam pacelti dievišķā augstumā, ka mēs tiekam padarīti par dieva bērniem, ka mēs tiekam iekļauti šajā dievišķajā dzīvē, un ja mēs esam vienoti ar dievu, tad uh, Tad kas vēl var būt pret mums un kas mums var traucēt? Tagad laiks dziesmai un eh, ceru klausītāju uz tavu iesaistīšanos, taviem jautājumiem, tavu dalīšanos arī, tad, kas tevi uzrunā eh, adventa liturģijā, kas ir varbūt tie vārdi vai frāzes, ko Dievs tev atklāja, vai varbūt kādi komentāri, ko tu esi dzirdējis, eh, kas tev palīdz labāk saprast, tad droši dalies ar to visu zvanot uz numuru 67 969 131, arī raksta īziņas uz numuru 266 77 272. those Deus. ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9 un 25 eh, eh, minūtes, gan arī jau 26 eh, minūtes 16. decembrī, ceturtdienā ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra. Un paldies tiem, kuri iesaistaties šajā sarunā. Tad, jā, komentējām praviešu izsaja grāmatas 54. nodaļu mēs šodien lasām fragmentu, kas ir no tāda plašāka konteksta, kur Dievs uzrunā <clears throat> savu tautu kā savu līgavu, savu sievu, eh, ka viņam tātad šīs attiecības ar cilvēku ir tikpat eh, tuvas kā vīram ar sievu, kas arī tad mūs ved pie šīs atziņas par eh, laulības nešķiramību, kāds no jums tad attiecīgi arī raksta par to, um, ja cilvēks ir laulāts, bet iemīl citu cilvēku, saprot, ka tas ir grēks, bet nevar izdzēst šo cilvēku no sirds un uh, prāta un domām, tad uh, nu, pirmkārt es teiktu, ka pats par sevi iemīlēšanās fakts uh, nav grēks. Nu, tas, ka man kāds iepatīkās, uh, jautājums ir grēks ir tad, kad um, es eh, šo cilvēku um, jā, tā kā jau mēģinu nu, kaut kā mm, iekārot nu, tādā nozīmē, ka es uh, jau pats izvēlos uh, nu, kaut kā vai nu domās uh, pārkāpt laulību ar šo cilvēku vai, vai varbūt arī uh, tiešām ir kaut kāda rīcība, kurā es jau izrādu neusticību savam partnerim, tad uh, es domāju, ka tas, ko mēs varam darīt, pirmkārt mēs varam runāt par šo lietu, runāt ar, uh, ar kādu terapeitu, runāt ar savu garīgo vadītāju, jo tās lietas mums vienmēr liekas milzīgas un nepārvaramas, īpaši šīs te jūtas pret citiem cilvēkiem, uh, Eh, kamēr mēs tās vienkārši turam sevi. Tad, kad mēs sākam par tām komunicēt, tad eh, valoda ir tāda brīnišķīga spēja sākt strukturizēt visu, jo, lai es varētu kaut ko izteikt, man ir jāpieliek klāt prāts, un man tas ir jāsastrukturizē, lai es varētu to izteikt ārā. Un jo vairāk tad es eh, to izsaku, jo tas kļūst, iegūst kaut kādas aprises, iegūst formas, un tad eh, līdz ar to arī es eh, redzu, ka šī lieta, tās jūtas, emocijas vairs nav tik nepārvaramas. Eh, varbūt, ka ir vērts arī parunāt ar pašu to cilvēku, ja tas ir cilvēks, ar kuru nākas būt ikdienā, ka, hei, kur man ir, nezinu, jūtas simpātijas pret tevi, bet te ir situācija, ja? es uh, gribu palikt arī uzticīgs vai uzticīga savam partnerim vai partnerei, tad, uh, tad uh, tas arī var ļoti palīdzēt. Un, uh, un lūk Dievam žēlastību būt, būt uzticīgiem, jo tas arī caur šiem pārbaudījumiem mēs uh, arī varam tad apliecināt to savu uzticību. Mēs uh, uh, Jo viegli jau ir uh, būt uzticīgiem tad, kad nav nekādu grūtību un pārbaudījumu. Un es domāju, ka tas ir normāli un dabiski, ka mēs uh, ar vienu iemīlamies un mums kāds iepatīkās. Uh, tas tā ir vienkārši jautājums, kā, ir mēs, kā mēs uz to reaģējam. Mēs to tā veselīgi spējam izkomunicēt āru, uz āru, vai mēs to kaut kā mēģinam apspiest sevī, mēs to mēģinam apspiest sevī, tad, nu, agri vai vēlu tas lauzīsies ārā kaut kādā neveselīgā veidā. Un, protams, arī izvairīties no situācijām, kas var radīt kaut kādus divdomīgus apstākļus un, uh, jā, kaut kādu arī tad, uh, iespēju būt neusticīgiem un tā. Uh, ceru, ka, ceru, ka tas palīdz un droši var arī uh, klausītāji lūgties uh, kopā ar Radio Marija uh, vakara rīta rožu kroņos pusdienlaikā, taču šajā nodomā mēs arī uh, Lūdzamies visu mūsu klausītāju nodomus, un tad arī visi pārējie klausītāji šo tavu nodomu nes, nes Dieva priekšā, lai Dievs tad palīdz tikt galā ar šīm jūtām, emocijām, un lai tad arī, um, jā, lai arī caur to tad var nākt lielāka brīvība tavā sirdī un lielāks prieks par tām attiecībām, kas tev jau ir. Varbūt ir vērts tad arī paskatīties, ko es varu pie tām vairāk darīt, lai uh, Eh, neko citu negribētos apmainīt eh, pret šīm. Lilija mums raksta, Lilija mums ir tāda aktīva, aktīva klausītāja, kas arī labprāt iesaistās. Prieks, prieks paldies tev, Lilija, un ceru arī, ka pārējie klausītāji sekos eh, Lilijas, piemēram, regulāri iesaistīties raidījumos ar savām pārdomām, ar saviem jautājumiem. Tad uh, Eh, Lilija raksta, kā mums cilvēkiem spēt vairāk novērtēt kunga nepelnīto mīlestību, apveltot mūs ar tādām nenovērtējumām žēlistības dāvanām, kā vairāk šķīstu sirdī iemantot. Tad, eh, nu, kā vairāk novērtēt? Nu, mācoties novērtēt, tas, tas uh, Līdzīgi kā es esmu stāstījis par lūkšanu un esmu izmantojis šo salīdzinājumu, ka mēs varam iemācīties dejot tikai tad, kad mēs dejojam, ja, un arī māte Terēza sacīja, ka lūdzies, lūdzies, lūdzies, un tad tu iemācīsies lūgties. Cita ceļa nav, un tad, ja mēs gribam novērtēt eh, Dieva dotās žēlastības, tad mēs tā arī Dievam varam sacīt, Dievs, uh, Es gribu iemācīties novērtēt tavas žēlastības un būt pateicīgam par tām. Un tad eh, praktizēt ikdienā šo eh, pateicības lūkšanu. Ja, ka es eh, pateicos, un kas ir interesanti, ka arī tīri no nu, tādas bioloģijas puses mēs varam redzēt, ka pateicība mūsos rada šos laimes hormonus galvā. Un uh, mēs uh, paši sev īstenībā lielā mērā tīri fizioloģiski palīdzam, ja mēs uh, <laughs> esot pateicīgiem vai vismaz gribot būt pateicīgiem, mēs varam ķīmiski nu, ietekmēt savu smadziņu darbību, ja, ka smadzenes saņem vairāk šos hormonus, kas dāvā labsajūtas sajūtu, laimes sajūtu, prieka sajūtu, tad eh, arī lasīju kādu, nu tas varbūt nebija gluži tur tāds, tāds eh, tiešām zinātnisks, zinātnisks raksts, bet, bet nu tur kaut kādas atsaucas uz pētījumiem bija, to var, protams, vēl pārbaudīt eh, sīkāk un varbūt, ja kāds klausītājs, kas kaut ko saprot no jā, neirozinātnes, tad var droši mani palabot vai piemetināt no savas puses, kā tur patiesībā ir. Bet saskaņā ar to rakstu, ko es lasīju, tad cilvēki, kuri ir spējīgi būt pateicīgi, viņi ir laimīgāki, priecīgāki, viņos vairāk izdalās šīs te laimes vielas smadzenēs, un tur arī bija teicis, ka, ja, teiksim, cilvēkam ir tik liela depresija, ka viņš vispār neredz par ko uh, viņš varētu būt pateicīgs savā dzīvē par jebko, tad jau nu, šie procesi cilvēka smadzenēs sāk norisināties jau tad, kad šis cilvēks gribētu būt pateicīgs par kaut ko, gribētu atrast, jā, tad, jā, tas, ko mēs varam darīt, ir vienkārši trenēt, praktizēt, praktizēt šo pateicību, un tad mēs arī ar vien vairāk ieraudzīsim to Dieva klātbūtni savā dzīvē. Tas ir arī tas, par ko mēs esam runājuši iepriekšējās katehēzēs, un, ja nemaldos, es vakar runāju par lūkšanu, ka lūkšana ir tāda dieva, vai tas bija pagājušo nedēļu, es jau neatceros, man sajukuši visu šīs katehēzes, bet mēs caur, jā, mēs mēs, kad mēs lūdzamies, mēs, teiksim, tā lūkšanas tāda būtiska lieta ir, ka mēs apzināmies Dieva klātbūtni. Jā, lūkšana, protams, ir arī tas, ko mēs sakam Dievam, mēs viņam pateicamies, izsakam lūgumus un tā slavējam viņu. Bet tad tā ir tāda virspusēja, virspusējs skatījums uz lūkšanu. Vispirms lūkšana ir šī Dieva klātbūtnes apzināšanās, kā priekšā es esmu. Un tad, ja mēs mācāmies apzināties šo Dieva klātbūtni, tad arī mūsos nāk šī pateicība. Pateicība par to, ko Dievs dara um, manā dzīvē, par to, ka Viņš ir klātesošs manā dzīvē. Un pat, ja es piedzīvoju grūtības un pārbaudījumus, tomēr Viņš mani uh, neatstāja. Ja, un tas viss tad izraisa manī pateicību un vienkārši praktizēt pavadīt kādu laiku ikdienas lūkšanā, dažas minūtes kaut vai, lai mēģinātu, piemēram, vakarā pirms gulētiešanas padomāt, par ko es esmu pateicīgs Dievam. Esmu pateicīgs, ka es varēju satikt šos cilvēkus, pateicīgs par saviem kolēģiem, pateicīgs par komplimentu, ko es saņēmu, pateicos Dievam par um, kaut ko, kas man izdevās, arī pateicos par to, ka man kaut kas nesanāca, jo tas man māca pazemību ka es visu pats nevaru un, un neesmu visvarens, ka man ir vajadzīgi citi. Jā, pateicos, um, jā, pateicos par kaut ko, kas ir atgadījies, pateicos par to, ka ir darbs, pateicos par laiku, ko Dievs ir devis par uh, cilvēkiem man apkārt un tā tālāk. Ja, tad uh, visu to mēs viņam varam nest priekšā un tādā veidā tad arī piepildīt savu sirdi ar pateicību par visām šīm nepelnītajām viņa dāvanām. Tālūk, bet droši klausītāji arī tu vari sekot um, Lilijas un mūsu tā otrā uh, klausītāja piemēram, un tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, lai iesaistītos šajā sarunā. Tad uh, man ir ļoti svarīgi klausītāji, ka tu iesaisties uzdod jautājumus, dalies savām pārdomām, tas palīdz. Tad, jo es šeit esmu, jā, lai tev būtu iespēja satikties ar priesteri. Jā, tad netik daudz, lai tevi mācītu, cik dot tev iespēju sastapties šeit. Tāpēc ir ļoti svarīga tava, tava iesaistīšanās. Bet eh, šīs dienas evaņģēlija fragmentā tad mēs atkal, atkal lasām par Jāni eh, Kristītāju eh, un vakar lasījām par to, ka Jānis Kristītājs sūta mācekļus pie Jēzus. Jēzus saka mācekļiem, nu lūk, skatieties paši, ja? piepildās pravieša izseja pravietojumi, kurus es lasēju uzsākot savu publisko misiju, lūk, klibie staigāklie redz, kurlie dzird, um, ehm, evaņģēlijs tiek sludināts nabagiem, uh, Tad, kad šie mācekļi aiziet, tad Jēzus vēršās pie saviem sekotājiem, pie ļaudīm, kas viņam ir apkārt. Viņš saka, ko jūs izgājāt tuksnesī skatīties? Niedri, ko vējš loka, bet ko tad jūs izgājāt skatīties? Mīkstās drēbēs ģērbtu cilvēku? Lūk, tie, kas ir dārgajās drēbēs un greznībā, tie uzturas ķēniņu pilīs. Bet ko jūs izgājāt skatīties vai pravieti? Jā, un es jums saku pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts, redzies sūtu pirms tevis savu eņģeli, kas tavā priekšā sagatavos tavu ceļu. Es jums saku, starp tiem, kas dzimuši no sievietes, neviens nav lielāks par Jāni, tomēr pats mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Un uh, visa tauta, kas klausījās, arī muitnieki atzina Dieva taisnību, pieņemdami Jāņa kristīmu turpretī farizēju un likuma zinātāji nepieņemdami viņa kristīmu, noniecināja Dieva nodomus attiecībā uz sevi. Lūk, uh, mēs redzam ar kādu cieņu Jēzus izturās pret Jāni Kristītāju, tad šie vārdi, šie vārdi par to, ka lielākais, Jānis ir lielākais starp visiem tiem cilvēkiem, tomēr tas, kas ie, jā, ieiet debesu valstīmā, ir lielāks par viņu, ka runa ir par to, ka tā tad nu, Dieva valstībā mēs visi esam lielāki par, par nu, jā, tādu, kā var teikt, tādu tīri cilvēcisku skatījumu uz cilvēku, jo mēs tiekam pacelti dievišķā cieņā, dievišķā godā, varam teikt, pielīdzināti ja, dievam, un savukārt Jānis Kristītājs, kas noslēdz šo vecās derības laiku, viņš ir iz, visizcilākais no visiem šiem praviešiem, uh, kaut vai arī tās savas misijas dēļ, ka viņš ir tas, kurš sagatavo tad pasauli Jēzus nākšanai un pat ja viņam pašam varbūt arī ir šaubas par to, ka Jēzus ir tas, kurš tiešām piepilda to mesijas darbu, kuru viņš ir sludinājis un kuram viņš ir gatavojis, tad viņš, mēs redzam, ka arī ir godīgs, jā, viņš arī tad uh, runā atklātu valodu, viņš sūta mācekļus pie Jēzus, sūta noskaidrot informāciju. Tas nepaliek kaut kur tā, ka viņš tur tajā savā cietuma kamerā tur tagad domā un, un, un risina kaut kādus dialogus savā galvā, ja ir vai nav. Viņš iet un, vai, teiksim, sūta, ja, tad attiecīgi atbilstoši savai situācijai un noskaidro, kā tad tur īstenībā ir tāds iespējams, ka arī tie, tie vārdi, ka ja Jānis nav kaut kāda niedre vējā, kas lokās, ja tieši arī tad Jēzus varētu būt, ka atsaucās to, ka lūk, viņš tad pastāv pie sava un ir gatavs tad arī runāt skaidru valodu. Piedāvāju mazliet ieskatīties, ko nozīmē paša Jāņa vārds – Eh, šis vārds, eh, ko arī Bībele reizēm tulko Johanāns, eh, mēs vecajā derībā atrodam vairākus vīrus ar šādu vārdu vai Jehonānāns vai Jehonāms, tad ir dažādi veidi, kā tiek tulkots. Vecajā derībā tādi varoņi ir daudz, arī jaunajā derībā mēs atrodam uh, cilvēkus ar šādu eh, vārdu, un, protams, tad eh, Jānis Kristītājs tiek tulkots kā eh, Jānis, un šis vārds ebreju valodā, ko pieraksta bez, bez patskaņiem, tikai līdzskaņa jihnun, tad tas nozīmētu jahvi ir žēlīgs vai laipns, Un eh, šis eh, viens no vārdiem, ka tā tad, eh, kas būtu šie līdzskaņi h, n, n, jā, hanan, tas nozīmētu žēlastību vai vēlību, tas var arī norādīt uz skaistumu, jā, ka labvēlība, kā tāda dāvana, palīdzība, mēs atkal atgriežamies pie šī uh, Eh, Hesed eh, termina, par kuru runāju iepriekšējā lasījuma kontekstā, tātad tāda nepelnīta eh, žēlastība, labvēlība, ja, tad kaut kas tāds, kas ir arī pievilcīgs, viens no tulkojumiem, pirms sakāmvārdu grāmatā 26. nodaļā šis vārds tiek tulkots kā kaut kas, kas ir pievilcīgs, Tāpat arī tad, kā darbības vārds, tas var nozīmēt lūgt žēlastību, lūgties, vai arī tad dāvāt labvēlību, darīt kaut ko labu otra labā, būt žēlīgam, jā, meklēt otra labumu, un tad, jā, laipnība, ko mēs izrādām viens otram un ko Dievs izrāda e, mums, e, tāda, tad redzam tāda diezgan dziļa, e, dziļa nozīme. Un interesanti, ka šo, tieši šo konkrēto vārdu, ja, ha, n, n, Hanan, labvēlīgs vecajā derībā to lieto tikai, lai apzīmētu Jahvi, Ja, Tātad Jahve ir žēlīgs, laipns, viņš ir tas, kurš ir visas laipnības avots. Tātad mēs redzam, ka laipnība, labvēlība, laba vēlēšana viens otram ir tāda dievišķa īpašība. Un atkal, mēs runājam par to, ka Jēzus nāk šeit virs zemes, lai dāvātu mums šo nepelnīto žēlastību un lai izrādītu savu labvēlību mums, un viņš mūs paceļ savos dievišķajos augstumos, dāvā savu dievišķo dzīvi, tad tas nozīmē, ka arī mums, kļūstot vienotiem ar Kristu, Kristības sakramentā, mēs arī runājam par baznīcu, ja, ka tā ir Jēzus miesa, mēs tad esam vienoti ar Jēzu, viņa līdzīgi kā laulātie ir vienoti vienā miesā, tad tā ir arī īpašība, kas mums būtu jāpārņem. Ja, ka mēs esam labvēlīgi, laipni, mēs vēlam viens otram uh, labu un redzam, ka tas ir nu, tāda tīri cilvēciska arī attieksme, būt labvēlīgam, ja, vēlēt otram labu, būt laipnam. Tas neprasa kaut kādu baigo, nu, ja, dievišķo atklāsmi. Ja ik viens saprot, ka ir labi būt laipnam, bet tāpat laikā mēs redzam, ka tas izriet uh, Tā ir tāda dievišķa īpašība, un vēl jau vairāk tad kristiešiem ir jābūt laipniem, labvēlīgiem, gan savā starpā, gan pret tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Redzam, ka baznīcā ir šī pamat misija, pamat uzdevums sludināt labo vēsti, ja, bet tad kā labā vēsts ir izplatījusies pasaulē, tā vienmēr ir izplatījusies caur rūpēm par nabagiem. Ja, arī Piemēram, es uzskatu, ka šobrīd nu, tā cīņa par Pēterbaznīcu ir lielisks piemērs tam, ka mēs varbūt reizēm aizmirstam, kādai ir jābūt baznīcai, ka mēs gribam nu, panākt kaut kādu savu, uh, nu, ka mēs grib, uzskatām, ka baznīca panāks kaut kādu savu ietekmi, tad, ja tā vērsīsies pie pasaules ietekmīgajiem, ja tā, uh, lūk, uh, būs iespaidīga. Ja? Protams, ka baznīca ir jāizmanto mūsdienu līdzekļi, lai uzrunātu cilvēku, bet tāpat laikā vēsture parāda to, ka nekad, nekad tieši caur ietekmīgajiem un, un bagātajiem un tiem, kam ir vara, baznīca nav varējusi izplatīties. Tā tieši otrādi ir kļuvusi korumpēta, tā ir kļuvusi neusticīgas savai vēstī, jo šī vara, nu, viņa ir kārdinoša. Jā, jā ir bijuši laiki, kad uh, um, nu, baznīca ir cieši saistīta ar laicīgo varu, un mēs redzam, cik daudz ļaunuma tas ir nodarījis. Reizēm arī tas ir bijis, protams, par svētību un par labumu. Mēs uh, arī tad daudz uh, vairāk uh, novērtējam un, un redzam, ka baznīca uh, var izpildīt savu misiju, sludināt labo vēsti, tad, kad tā pievēršās nabadzīgajiem. Ja, tātad šī labvēlība un laipnība pret tiem, kuri mums nevarēs nekad atlīdzināt. Tad baznīca būs patiesi spēcīga, un pirmajos gadsimtos mēs redzam, ka nebija nekādu dievnamu baznīcai. Ja, bet baznīcai bija nabagi, un tad, kad, piemēram, svēto Laurenciju apcietināja un aizveda līdz pašam Romas imperatoram, teica, tagad davā mums atdod mums visas baznīcas bagātības, viņš savāca visus Romas nabagus uz ielām un aizveda pie imperatora un teica, labi, re, kur ņem mūsu, mūsu bagātības. Ja, tie, kurus mēs šodien sauktu par bomžiem, par, eh, um, nezinu, kaut kādiem tur grūdieņiem, atstumtajiem, ja, dzērājiem tā tālāk, lūk, tie ir baznīcas bagātība. Tie ir tie, eh, kas eh, baznīcu padara arī stipru. Uh, Ja, ka baznīca, kāpēc mūs joprojām uzrunā Mārtiņš Luters Kings, um, vai kāpēc mūs uzrunā Māte Terēze, ja, ka viņu sludināšana notika caur šo labvēlību citiem cilvēkiem, caur kalpošanu citiem. Ja, mātes Terēzes gadījumā daudzi tā arī nomira nepalikuši kristieši. Ja, viņi palika hinduisti vai musulmaņi vai nu, kādas vēl tur reliģijas ir, bet uh, bet uh, mēs redzam, cik lielu iespēju tas ir atstājis uz visu mūsdienu uh, cilvēces vēsturi. Kā šī labvēlība, laipnība, laba vēlēšana ir tā, ko mēs saņemam no Dieva, un tā kā mēs esam vienoti ar Dievu viņa dzīvē, mēs esam vienoti ar Kristu, mēs esam aicināti to dot tālāk citiem cilvēkiem, un kristiešiem ir jābūt pirmajiem, kas mācās izrādīt laipnību, labvēlību, laba vēlēšana, jo tās ir dievišķas īpašības, un caur to tad arī izpaudīsies tas, vai mūs ir personiskas attiecības ar Kristu vai nav, vai mēs esam vienoti ar viņu vai nē, vai mēs esam formāli kristieši vai neesam, ja, tad vai mēs esam tādi patiesi dedzīgi kristieši, vai tikai formāli tur tā ejam uz baznīcu svētdienā, bet patiesībā esam vērsti tikai uz sevi. Un iespējams, ka tāpēc arī Jānim Kristītājam bija varbūt tāda nu, problēma. Viņa paša vārds tātad nozīmē to, ka Dievs ir žēlsirdīgs, labvēlīgs, vēl mums labu, ja, kad šī Dieva labvēlība pret cilvēkiem ir nepelnīta dāvana, ko viņš mums dāvājas mīlestības, bet viņš pats sludināja to, ka lūk nāk nu, šis mesie, kurš tagad apcirtīs visas saknes, um, Un, ja mēs nepieņemsim lēmumu atgriezties, protams, šis aicinājums uz atgriešanos mums ir būtisks un svarīgs, un īpaši novērtējot šo Dieva nepelnīto dāvanu, arī Lilija prasīja, kā mēs varam būt pateicīgi, tad ietu ja negrēkot vairs, tie ir arī ko jēz, vārdi, ko Jēzus saka, ja es tevi nepazudinu, bet tad eju negrēko vairs, ka es aiz pateicības par šīm saņemtām žēlastībām, uh, Nevis tagad saņemu apstiprinājumu, ka ā, es varu darīt, ko es gribu, jo Dievs jau man ir dāvājis nepelnītu žēlastību, un ja vajadzēs, es palūkšu viņam piedošanu grēksūdzē. Nē, nē, nē, nē, nē. Tā tad būtu Dieva kārdināšana, tāda zaimošana, ja, ka es zinu, ka tu man tāpat piedosi. Bet tieši otrādi, ka es tad izvēlos savu dzīvi veidot tā, lai būtu šīs žēlastības cienīgs. Jā, kaut nedaudz cienīgs, bet tomēr cienīgs šīs žēlastības. Uh, jā, kāds dalās ar savu pieredzi, ka vakar lūkšanā, caur lūkšanu mācījās piedzīvotās grūtībās saskatīt iespēju, un tad, tad redzot grūtības tiek saskatīt iespēja. Paldies par šo dalīšanos, lai kas arī mums to rakstītu. Ceru, ka klausītāji tev tāds ieskats arī Jāņa Kristītāja, varbūt šī jā, vārda skaidrojums palīdz labāk saprast, kāpēc tad mums šis tēls ir tik svarīgs, tik būtisks tieši adventa laikā. Mēs no viņa daudz ko mācamies, un mēs jau varam rekur mācīties jau no šī vēstījuma, ko dāvā šī cilvēka vārds. Tā kā mēs par viņu tad varam zināt to, ka uh, viņš mūs sagatavo, sagatavo Dieva, Dieva žālsardībai, kuru viņš mums katram izrāda un kuru tad mēs esam aicināti mācīties izrādīt tālāk citiem. Iveta mums raksta, Iveta, paldies par tavu īziņu, mīļš, paldies par šo raidījumu, pārdomas visai dienai. Savu īpašo pateicības praksi sāku pirms diviem gadiem. Domāju, ka būs par ko pateikties kādu nedēļu, bet šo praksi veicu jau divus gadus katru dienu. Super, liels paldies, Ivete, par tavu dalīšanos, un es ceru, ka Ivetes teiktais iedvesmos kādu citu. Lūk, mums ir katru dienu veselus divus gadus, ko mēs varam atrast, eh, par ko pateikties Dievam. Un, jo vairāk mēs to praktizējam, jo vairāk arī mēs kļūstam jutīgāki pret tām visām Dieva saņemtajām žēlistībām. Un tad tas nākamais solis varētu būt tas, ka es pateicībā par visu to, ko esmu saņēmis, sāku dalīties ar to, ko es esmu saņēmis un redzēt, kā vēl vairāk tas viss vairojās, jo visu, ko Dievs mums dāvā, viņš mums nedod mūsu pašu dēļ, bet viņš dod, lai mēs ar to kalpotu citiem. Tā kā Aicinu, jā, paraudzīties uz to, ka mēs esam saņēmuši nepelnītas žēlastības no Dieva, un mēs esam aicināti tad tālāk dalīties ar šīm nepelnītajām žēlastībām, un nekas dišs nav jādara, ir jābūt vienkārši laipniem. Ja viens no šiem uh, tulkojumiem, kā mēs varam tulkot šo Jehonānān, uh, jā, tad, tad Dievs ir žēlsirdīgs, un tad šo vārdu žēlsirdību mēs varam tulkot, viņš ir laipns labvēlīgs. Ja, tā ir attieksme, kas no mums neprasa daudz būt laipniem, pasveicināt pārdevēju, kas uh, skenē mūsu preces, um, novēlēt labu dienu veikala apsargam, kuru mēs satiekam, uh, uzsmaidīt kolēģiem, pateikt kādu komplimentu kādai kolēģei, kas ir sapucējusies. Um, jā, paturēt durvis kādam, kas uh, mēģina tikt kaut kur iekšā. Tad tādi mazi žesti, caur kuriem mēs izrādam laipnību, tad mums palīdz arī praktizēt šo dievišķo īpašību. Tālūk, un liels paldies visiem tiem, kuri praktizējat savu labvēlību un savu laipnību caur Radio Marija atbalstīšanu un pateicoties jūsu ziedojumiem, pateicoties jūsu brīvprātīgo darbam, arī tad mēs šeit varam ēterā tikties un pārunāt uh, šos adventa laika lasījumus, kas mums palīdz gatavoties Jēzus nākšanai. Un vislielākais paldies visiem tiem, kuri iesaistaties ēterā ar saviem zvaniem, ar savām īziņām, gan šajā, gan citos raidījumos, jo jūs tad palīdzat Radio Marija būt tādam, radio kādam, kāds tas ir paredzēts būt, kā satikšanās vieta, kurā tad klausītājs ir tas, kurš nosaka tā skanējumu, nevis tie